Pichha kaj capítulo. PITI tiaikuspa Jesús yechichishan manta. Jesús mi kunata hawaikuspan rerja por wahtanman, y porigmasin Y purigmasinkuna Hinapting MI Jesús Y KORJA kainata. Mayna kusisham Dios tam necesitan kunaja. Paykunapamiki Diospa munaychakusqanqa. Mayna kusisqam llakisqakunaqa. Paykuna Dios mi consuelanja. Mayna kusisqam llampu sunquyuqkunaqa. Paykuna herencia herenciapaqmi kay pachata chaskinqa. Mayna kusisqam yarqachikuchkaq hina hinaspa yakuna yachikuchkaq hina Diospa munasqan ruray munaqkunaqa. Paykunaqa taksaykuchkaq hinam kanqaku. Mayna kusisqam llakipayaqkunaqa, paykunapas llakipayasqam kanqaku. Mayna kusisqam limpio sunquyuqkunaqa, paykunaqa riki Diostam rikunqa. Mayna kusisqam amachaqkunaqa, paykunaqa riki Diospa churinwan sutichasqam kanqaku. Maina Mayna kusisqam Diospa munasqanman hina rurasqankumanta ñakarichisqakunaqa. Paykunapamiki Diospa munaychakusqanja. Mayna kusisqam kachkankichik ñuqarayku runakuna kamisqa ñakarichusuptikichikqa, hinaspa kuntraykichikpi llullakuspa tukuy imatapas nisuptikichikqa. Anchataya kusikuychik, jaskin kichik llashkinkichik anaqpachapi. Chaynatam ñakarechirqaku qamkunamanta manta manta Diosmanta kunatapas Kachiwan hinaspa achkiwan tupachispa manta. Qamkunaqa kay pachapi runakunapajmi kachihina kankichik. Kachi y imapaqtaq balingman manam imapaqpas sirvinñachu, aswanja wishchusqa kaptin runakuna sarutyanallanpaqñam. Hamkunaqa runakunapaqmi achkiy hinakankichik. Urqupa puntanpi llaqtaqa manam pakasqachu. Michirutaha ratachina manam cajunpa ukunman churarunapaqchu. Aswanqa altumanmi churana wasipi llapallan kaqkunata achkinampa. Chaynaya hamkunapas achkichkaq michiru hinakaychik runakunapa hayllampi. Chaynapi allin rurasqaykichikta hawaspanku anaqpachapi kaq taytaykichikta paykunapas alabanankupaq. Muesespa qillqasqan leimanta. Kriichik, manam ñuqaqa hamurqani, muesespa qillqasqan ley chinkachinaypaqchu, nitaq Diosmanta willakuqkunapa yachachisqankunata chinkachinaypaqchu, aswanja complenaypaqmi. Chihaptapunim nikichik. Zioloan kay pacha leipaja huk litra chayampas, neta huk puntu chayampas manam hechushachu kanja liu komplikunankama. Kay leipi, taksayan kaj kamachikuyllatapas, mana inaspa hinaspa runamasinmanpas chayna yachachiqkunaja, wakinkunamanta mana balejmi dios Diospa munaychakusqanpi. Allinta kasukuspa yachachiqkunam ichaja, Dios Diospamunaychakusqanpi allinriqsis hakanqa. Nikichikmi. Sichum Diospa leynin faresio hinaspa farisiokunamantapas, aswan allinta mana ikichikha, manam yaykunkichikchu Diospa munaychakusqanman. Ama yachachis piñakunapaq yachachisqanmanta. Uyarirqankichikmi ñawpa runakunaman kaynanisqankuta. aman pitapas wañuchinkichu, pipas wañuchija WANYUNAMPA juzgasham kanja, nispa. Nikichikmi, pipas waujimpaj juzgas juzgasham kanja, wauhin insultajñatajmi kurtipi Juzgasha kanja. Waujenta mana O PAYAMANTA kamejñatajmi kachkan, wiñaypaj ninawan castigasja kanampajña. Chaynaqa sechum ofrendaykita apamunki, templopi altarman, hinaspañataq yuyariruaq, runamasiki imamantapas piñachisqaykita. Chayna kaptinqa ofrendaykita altarpa ñawpaqninpi saqiikuspaya, koterispa paywan allin yanakamuy, hinaspañaya hoy ofrendaykitaqa. Kihakuqnikiwan rispaqa, ñanllapiraq ya allin yanakuruy. Chaynapi juizman ama entrega equipa. Guardiaman juez carcelman subtikeja, karcelmanmi kiman, Chihaptapunim niki. Chaymantaja manam lluqsimunkichu, jaikita pasaipaj paganaikikama. Hukwan pierdikoi e huchamanta. kichikmi. Amam con quicho nita. Nyoha michaja kichik. Pipas warmita munapayaspan jawaja, jompim hukwan y huchata rurarunña. Chaynaja, horhoros alleg churoy. Cuerpo jorjorospayawis churuy. huknim partilian chinkaroininmi alinga, enteron cuerpontin wiñaypaj castigoman wischusqa Si Sichu alleg makiki, horhoros payawis churuy. Kuerpoikipa huknin partillanchik karoyninmi allinqa, enteron cuerpuntin wiñaypaq castigoman wischusqa kanaykimantaqa. Kasadokunaqa ama rakinakunankumanta. Ñawpaqtam nirhakuta. Pipas warmin manta rakikoqa, huchun manta papelta, nispa. Ñuqa michaqani kichik. Huk hariwan mana tupakuchkaptin, Manta rakikuqa chay warmin pahmi sajerun. Chay wischusha warmiwan kasarakuqpas huchallikuntajmi. Ama manta Jesuspa kichiktajmi Uyarirqankichiktajmi una kunaman kainan ishankutapas. Ama mianqamantaqa jurankichu. Cumplinkipunim Señor hayllampi juraspa prometishaikitaja. Nexta. ñoqa michajanikichik. Amam jurankichikchu imaraykupas. Amam jurankichikchu hanaq pacharaykupas. Hanaq pachaqa, gobiernaspa Dios patiananmi. Amatajmi jurankichikchu kai pacharaykupas. Kay pachaqa pay pasarunanmi. Nita Jerusalén raykupas. Jerusalenqa hatuatun rey payaktanmi. Amatajmi jurankichu umaykiraykupas. Hamhamanam huk chukchallatapas yurakyachita, nitaq yanayachita kapting hariman harimankichikqa, ari nispam. Mana chihapkaptin ñataqmi kichik, manam nispa. Imatapas kayna rimayman diablo mantam. Ama benga kunapa, pa bengakunapa kichik tahmi. Runaha pagachung nyawing wang ya, hukninpa ñawinmanta, kerunwan hukninpa kerunmanta, nispa nisqankuta. Ñuqa michaqa nikichik, amaya harkakuychikchu mana allin runataqa. Sichupipas huknin uyaykipi lahyarusuptikiqa, hawachitaqya huklawnin uyaykitapa. Pipas kihakususpayki kamisayki hechuyta munasuptikiqa, huykuyá punchuykitápas. Pipas huk ora purita karganta jepichisuptikeja, iskay ora purita ya aparapoy. amatajiani Mañakujnikiman jajoykuya, amatajyanigaychu prestakusujnikitaja. Inimigonchikunata kuyanapaj Jesuspa Oyarerhan Uyarirqankichiktajmi, kuyankim amistadnikita, inimiguykitañatajmi chiqninki nispa nisqankuta. Ñuqami chajanikuychik, kuyaychik inimikuykichikunata, mañapuychiktaq ñakarichisuknikichinapaqpas. Chaynapim qamkunaqa kankichik, anaqpachapi kaq churinkuna. Paymi intitapas qispichimun, allin utaq mana allin runakunapaqpas. Paytaqmi parachimun, justo runakunapaqpas. Chaynataq mana justo runakunapaqpas. Sichum, kuyaklaykichikta kuyaspaqa, ima premiotataq chaskiwaqchik, impuesto cobra huchasapakunapas chaynataqa ruranmi. Kuyanakuq puralla rimaykanakuspaqa, ima allintataq rurachkankichik, mana judio kaqkunapas chaynataqa ruranmi. Hamkunaqa pachapi kaq taytaykichik hina ali allin qispisqayakaychik.